mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico muterereye kino gihugu canyu mu bisata byose bitandukanye bigize kino gihugu cacu uno munsi tukagaruka cyane cyane ku ngingo yo kuva burundu muri senta uruhare mpuzamakungu CPI isasira irahe mu gihugu c'ubuhorande ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gitugutu niho Burundi rero bwavavanura niyo sentare ya CPI mu nyuma rero mwarumvise nkuko mwagiye murabikurikirana yuko ariho abacamanza baciye bugurura amadosiye ku Burundi umushikiranganje araba ibijanye n'ubutungane eme Laurentine Kanyana akaba yaragize icyo ashikiriza na cyane cyane inyuma yaho bavuze yuko ah, baza kugurura ayo bita amankete ku Burundi nibyo tuzakugaruka ko umutumire twari dufise akanya ntikamworohereje akaba atadushikiye ku munota wa nyuma kumbure kumvo ko rero reka mukanya kanya tuzaguca duhaba akajambo tubaha akanya mwebwe abarundi mudukurikira kuri we dutatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mugire ico mushikirije ico muterereye na cyane cyane mufatiye kuko uburundi duti mbega none uburundi bwaravuye bukavavanura na CPI birashoboka yuko bwoca bwugurirwa dossier maze igakurikiranwa ku mabi aba yarakoze reka ariko mu gutangura tubanze dukurikirane Aimé Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane ndabutse yuko kino kiganiro gihagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Aimé Toussaint Mitebutsi medal niyo nkuru akabarije na kibatunganirije mu kanya gato Aimé Laurentine Kanyana umushikiranganje araba ivyo ivyo guca imanza hano mu gihugu Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Bakame Laurentine Kanyana n'umushikiranganji w'ubutungane no munsi ni umunsi w'isabukuru ku gihugu cyacu umunsi w'isabukuru w'igihugu cacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ari ryo shingiro ry'iterambere ku gihugu kuko giheza kikiteza imbere ata n'umwe ariko aragikinyiza atanu ariko aragitegeka ngo kuruku cyangwa kuriya uko nshaka ariko abenegihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abenegihugu ku neza y'igihugu uno munsi rero mu majyambere makeya musanzwe muzi yuko ni umunsi twibuka aho leta y'u Burundi yahaguruka ikavuga iti iyo sentare y'agacimizo iyo sentare yitwa ngo ni mpuzamakungu y'agacinyizo abarundi turayiganzuye turayivuyemo nk'uko mubizi eh, inama nshingamateka yarakoranye iravuga iti ibi bintu iyi sentare turahakanye kubandanya tuyirimo kuko twihweje ibyo ikora igomba gukora ngaha mu gihugu cyacu ibyo yakoze mu bindi bihugu bya afurika turabona ko intumbero ifise ku barundi atari nziza none rero reka tubohora abarundi tureke kubaboha hanyuma urwandiko rwerekana ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bintu twararujyanye turarushikana turarushikiriza mu eh, ubutwara oni turarumushikiriza aragwakira aravuga ati Burundi turabibonye ko byifuza kuvamwo mugabo bisaba yuko hariho umwaka mutegerezwa kumara Eh, murindiriye yuko twihweza tugaheza tukaraba neza namwe bwe mukaraba yuko eh, eh, kuvamwo burundu bishoboka gushyika rero uno munsi uburundi nta ntambamyi n'umwe bufise bwigeze bumenyeshwa nta deni dufitiye iyo sentare nta rubanza dufiseyo kugera uno munsi rero uburundi buvuyeyo neza horo n'umutekano nta gifashi na kimwe uburundi uravuye muri iyo sentare igihe leta y'u Burundi yafata iyo ngingo yo kuva muri sepeyi hari benshi biyumviriye bati mbega iyo ngingo leta yayifashe kubera iki byarasiguwe bikwiye ariko turagomba kandi kurusubiramo kugira tubimenyeshe abarundi n'amakungu bamenye igituma uburundi bwavuye ariyo amasezerano uko yari yanditswe uburundi bukaheza bukayajyamo ntiyari mabi yoyo ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atari yo yari afise twobabwira yuko eh, kubona eh, ayo masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini ntihazogire uhohotera agateka akazina muntu bifatiye kuri bya eh, byaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko ubwicanyi bw'agahomerabunwa murumva twese turabizi ko ari bibi ntibihuye n'ivyo bari bariyemereje ibihugu vyiyemeje akarorero ni byagiye mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka eh, hitwazwa yuko iyo senta ariko irakora muri igakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ibyo bihugu mwarabonye ibyabaye kwa kadafi mwarabonye ibyabaye eh, muri cote d'ivoire n'ahandi n'ahandi byagiye biba mwarabonye ibyo bari bagamije ku burundi abansi Burundi baragombye gusambura igihugu mbere mu kugisambura bakitwara bati reka tugisambure turazi yuko nitwamara kugisambura tukonona umutekano w'igihugu eh, tugateranya barundi tukabaryanisha hanyuma hakaba ibyaha by'agahomerabunwa ati turazi yuko bazoca babyagiriza leta mwarabonye ko amatora yabaye akagenda neza mu gihugu abarundi sinzi bakagenda bakitorera ababarongora abari baratera akajagari abarundi bose bahagurukiye rimwe barabagwaniriza hamwe inzego z'umutekano no kwivuna abansi abacamanza abarongoye intwaro bose bahagurukiye rimwe baragwanya abansi ni nacyo gituma uno munsi mu gutumira kw'ino nama twahamagaye izo nzego zose zafashije zagize icyo zikora kiboneka mu kugira ngo amahoro mu burundi aguma asazagaye abariko barakora ibyaha batuzwe bahagarikwe bacigwe imanza hanyuma abarundi babe mu mahoro n'umutekano kuvuga yuko mu burundi eh, ibyo byaha bitazohana oya ibyaha biri mu mategeko y’u Burundi amategeko y’u Burundi aravuga neza kuko’ ukoze icyaha cy'ihonyabwoko ibyaha byo guhomenabunwa n'ibindi byaha byose biri iriya sentare yotegereje kujya gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko y'uburu twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko turagira twebwe rero eh, nk'uko twabyemeje inzego zose zicejwe umutekano intwaro kwivuna abansi ubucamanza tugira duti ahubwo iyi ni intango nshasha iyi ntango nshasha yo kugira ngo amahoro n'umutekano dufise tubandanye tubitsimbataza mu kubitsimbataza hasabwa iki hasabwa yuko ibyo byose ayo makungu yama yiyumvira ko bizaba mu burundi tuvyamirira kure ntibizigere bihaba ariko murazi yuko hari abantu hamburuntu rumwe murazi yuko atazi bana zidakomana amahembe iyo abantu babana hashobora kuba iki cyangwa kiriya batumvikana ko ntitucite kitari cyo twarabonye aho eh, uwuvukana n'uyundi abavukana bafite itongo bashwana ugasanga umwe arakomerekeje uwundi canke aramukoreye icyaha iki canke kiriya bigaca byitwa yuko ariho nyabwoko ritanguye twarabonye aho igisuma kigenda kwiba cyafata mu itonga cyagira kirafatwa ngo hehe ngo baratumaze ngo badufunga ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi yaba uvuga rumwe n'ubutegetsi yaba utavuga rumwe n'ubutegetsi igisuma cyitwa igisuma umwicanyi yitwa umwicanyi dukinga ayo matati yose yotuma haba ibyaha bitukisha igihugu ngo kiriya n'igihugu cy'abantu babicanyi baza baricana gushika aho tuzobona yuko mu burundi amahoro n'umutekano bisasagaye muri ya sentare mpuzamakungu isasira irahe ariyo CPI inimero zacu rero ziruguruye kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wese akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mugire interano yanyu canke murabona umutumire nta mutumire dufise kuko byamugoye kuka ku mwanya wa nyuma urero muka ari nk'intererano aho ni byiza ni byiza ngira ngo umwimbu uzohava ijoro ritwibuka reka tubyizere uko uno munsi ngira mwari ko murumva cyo kimwe nanje ushikiranganje w'ubutungane Melorantine Kanyana aho yariko atuyagira na cyane cyane mu kuva burundu muri ya sentare muzamakungu CPI umutumire twari dufise akanya kamugoye interano yawe n'iyihegakanizi yose urakoze cyane urakoze eh, eh, ico ni kiganiro ngira ngo gikora ku banyagihugu batari bake haba bari muri leta haba abanyagihugu haba no gihugu mhm. eh, niko twarumvise yuko eh, leta yavuye muri muri iyo sentare mpuzamakungu mhm. eh, kandi tukaba tuzi yuko iyo sentare igizwe n'ibihugu bitari bike n'ubwo atari ibihugu byose byo ku isi mhm. n'abategetsi bamwe bamwe n'abanyagihugu bamwe bamwe biratandukanye abantu uko bagiye babivuga amashyirahamwe mpuzamakungu yo mu gihugu imigambwe bigiye umuntu abyumvirije usanga biguma ari za mpande zibiri abari ku ruhande rwa leta n'abandi usanga bavuga ntibashyira hamwe muri kuri icyo kibazo mm-hmm. urumva kuva mu ntango ugiye kubikurikirana biguma bikurikirana n'ibyiyumviro byose bijyanye n'ibivuye muri iyo eh, ayo matate ari muri yo sentare mhm. mugabo icyo tuzi ni uko eh, iyo sentare nta muntu n'umwe iragenda gufata ku ngufu cyangwa iragenda kwagiriza hama hariho ibibazo bivuye muri gihugu nyine mhm. iyo ata biri muri icyo gihugu ibyo sinobishyira muri iyo nzira jewe mhm. ahubwo novuga yuko kuraba yuko ayo masezerano yasinywe y'i Roma ashiraho iyo sentare yubahirijwe mhm. yubahirijwe muri abo bafatwa mhm. canke abo barwigwa imitahe niko aho muri kenya baragirageje mugabo n'urubanza ruracariyo n'ubwo bahevye matohoza baracarufiseyo Eh, urumva rero amategeko yubahirijwe hanyuma eh, bakaba babona yuko iyo senta ifite ubwo bubasha kandi icyo babagiriza kikaba gihari urumva eh, ingorane ni ukuronka icyo cyagirijwe mhm. iyo utagira icyo cyagirijwe ntibagusaba kurondera ni ukuvuga rero abaperezida bo muri afurika abakuru bo muri afurika nibo kenshi usanga badafisi inzego mu gihugu zibahana mbe uravye turaho bibasirwa niyo niyo sentare turaho nyene turaho nyene kanezi yose mbega si kwa kutagira icizero ku ma sentare y'akarere dufate nivyo nivyo nagomba kubishikako mhm. mugaba hanini nuko icambere nuko muri ico gihugu muri ivyo bihugu usanga hariho ubukubutungane Eh, butunganijwe usanga hariho abantu badakogwa ko mhm. bari hejuru y'amategeko warumvise abaperezida baza barafatwa mu bindi bihugu bafatwa n'inzego z'igihugu nyine bakajya kwisigura imbere y'igihugu bagahanwa hanyuma mbere bakanafungwa mugabo ntabwo turumva muri afurika bigenda gutyo uwo hashyiriyeho iyi imwe yabaye senegal yabaye uyu uwahora wa cade eh, yasubiriwe na idirisi mhm. uyu usanga bari hejuru y'ayo mategeko badahanwa mhm. mhm. n'uyu mushikiranganji ntafise ububasha bwo kubafata naho bokora ibimeze gute sinzi umuntu wigeze kuvuga twumvise mu makuru avuga ati hari n'abogurisha igihugu ntibafatwa mugabo uko um, bimeze uko byari bimeze hmm. uko byategerezwa kumera nta n'umwe yari hejuru y'amategeko nawe ni niko byategerezwa kumera mugabo ugiye kubiraba mm, mu bihugu bitari bike saho mu burundi gusa naha muri afurika mu bihugu byinshi ibyo eh, nicyo gituma na yosepe igenda iraba umenga yibasira afurika gusumba ni kubera bidafise hariho abantu bamwe batari bari hejuru y'amategeko batari munsi yayo hanyuma ugasanga n'ubutungane ntibwigenga mm-hmm. n'uyu naho ari umushyikiranganje yabisiguye gutyo turazi yuko hariho abantu atashobora gufata bumva mm-hmm. eh, rero mm-hmm. aho ni ikibazo gihagaze ego tugarutse iyo umuntu yitunganije neza nta n'umwe ashobora kuza kumuhujyanga ibyo birumvikana mhm. mugabo urumva ntuzogaruka ngo uvuge ko uvuze suverenite nasiyonale uvuze suverenite kandi bimeze gutyo kandi suverenite nayo urumva si iya leta ni iy'abanyagihugu ni iy'igihugu n'abanyagihugu bose iyo rero hariho umugwe w'abanyagihugu bavuga bati twebwe nta suverenite dufise kandi ubutungane bw'iwacu ntibikorwa biturabira urumva yuko haba harimo agahadze mhm. Eh, agahaze gakomeye mhm. hama urabye igihugu ku igenekezo rya mirongo irindwi n'indwi kwa gitugutu caravabanuye burundu na CPI hamugaza wumva mu nyuma yuko bagomba kuguruza amadosiye eh, ku Burundi hivyo mweho mu byakira gute mubona bikunda ku gihugu camaze kuvavanura niyo sentare ni byose nkuko ndabikubwiye biva mu masezerano hajya inkware zisezerano mu masesa mhm. urumva rero niba amasezerano abisigura uko hanyuma abandi nabati bati twebwe twarasezeye urumva icyo ni ikibazo cy'abajeje ubutungane bazoreza barabe mu mategeko muri eh, ko habaye bijya kerete dorome icyo ivuga ntibibaza yuko benshi bagiye babisigura barabisomye bagenda basigura amaratike atandukanye bayasigura uko utari cyangwa bayasigura kutandukanye bivana n'icumwe wese ariko arikumira ko arondera umugabo urumva rero hazoja nko nibaza nk'umugwi woba uri hagati uraba yuko ibyo bibereye hanyuma mugabo abitwaye urumva hariho amadosiye abantu bitwaye menshi cyane mhm. urumva ayo madosiye leta urumva itayakoreye ko ngo ngo yaheze yafate abo bantu baronka ubutungane urumva bazokwamaguma bataka amasentare yaba yo mu karere cyangwa mpuzamakungu none mu gihe bayataka leta nayo itayemera ubona hari icyo bishobora gushikako eh, zirahari zirahari bashika hafi ibihumbi magana atanu benshi banavuga ko banarenga mbere hariho abitwaye bavuga bati twebwe twaritwariye leta kuko yatumye inzego zijeje kudukingira ziza kuduhohotera zitutwara abacu ibintu hamwe n'ibi hari urumva abo abo bitwaye nabo bakeneye ubutungane urumva hanyuma hariho rero ikintu umuntu arabira ko hariho ni ni aho kandi ibihugu byose nibyo ntibyo kwanka uburundi ntacyo birondera ko urumva sinumva rero ingene ibyo bintu byagirira isimusiga bihari ingene leta nayo itoreza ngo bikorere ko za n’ubutungane koko hanyuma twiyamirize rero iyo sentare eh, y'amakungu mugabo bikozwe mu gihugu mhm. none urabye leta yuguruye imiryango ikavuga ati abo babona yuko bafise ayo madosiye nibaze biture ubutungane bw'u Burundi ni igiki kibuze kugira abo bo kwituriye sentare mpuzamakungu bizigire ubutungane buri hano mu gihugu mwe ku bwanyu urabona ubutungane bwo mu gihugu nk'uko natangwe ndabikubwira ni mhm. uko eh, butunganijwe uko abantu batabwiyumvamo batabubona ko ari ubutungane buje kubatunganiriza hano ishaka biri ni babona n'amatohoza ntawe yigera hera kandi ahubwo ugasanga bamwe bamwe bavuga bati n'abaduhekuye baguma baza kudutoteza bari aho naho bajya mu bahuma amaso amarayo kabiri hanyuma agaca agaruka urumva aho niho bihagaze kandi tukaba twumva yuko hariho n'abacamanza mbere bahunga bagahunga amadosiye hariyo abahunze bagiye hanze barabwira ati ayo madosiye niyo ko hamwe twoyakorako turibonerako hama ica kabiri tukumva yuko hariho n'abantu umenga bari hejuru y'amategeko mhm. ugasanga byabaye akajagari ugasanga ejo bundi mwatangaje mu makuru ugasanga nk'umushinga amateka yagiye kubwira nk'abantu imigwi imigwi itandukanye imigwi itemera ubutegetsi cyangwa iyemera ubutegetsi cyangwa iri kwaha kwaha ubutegetsi ugasanga bagiye gukora amarorerwa hanyuma bakabura n'ububafata urumva rero baca babona yuko agatera ka muntu kageramiwe hariho ayo mashyirahamwe mpuzamakungu aguma yandika atanga raporo eh, ugasanga yaba bize agaciro baba barekura nk'abajya ni ukuvuga nk'abagira imyiyerekano bagiye impande zose none urabye impande zose niho biboneka neza mbere washaka yuko nabo bantu bariko rabesha babishira rero dufatiye kuri ayo maraporo mudushikirije akunda gusohoka ku gihugu mubona koko abafise ico no kwitapwa uburemere buboneka mu gihe bayashikirije leta idafise mu ruhara canke batakoranye na leta ni igihugu cyikutiye ni n'abanyagihugu bikutiye mm-hmm. rero umugwi w'abanyagihugu naho bamutobonye mm-hmm. ungana gute iyo uvuze ati twebwe turabona yuko ahubwo turiko turatotezwa dusa nk'abatikutiye turatotejwe kandi tugatotezwa n'abari bagejwe kudukingira kuduha mm, agaciro mu byacu no mu gihugu cyacu mm-hmm. urumva turi impunzi eh, iyo minimum ni ukuvuga ako gaciro gato y'umuntu ahabwa n'uko yavutse akaronke mhm. kandi uwo ari wese akaronke rero iyo hari umwe babiri batatu batagafise leta yacibona ko ari agahazi ni nacyo gitungiye kuvuga uti ndafise suverinete mugabo ufise abantu bariko baravuga bati twebwe turatotejwe twebwe turi imiliyoni miliyoni bimwe nakubwira by'ivyagirije turi turi turaturatuye bashake baba batwawe no kuja kurondera ubuzima no kuroja kurondera akazi mugabo barataye izabo mm. barataye igihugu urumva rero ntuheza ngo garuke ngo uvuge jewe ndafise icyo mvugira ko icyo aba ari icagiri gisimusiga e, ni ukuvuga leta iteza kwicarira Ego, reka tugushimire cyane Kanezius aho mu bubirigi ku byumviro n'intererano yanyu muri kino kiganiro karadiridimba. Murakoze cyane ahubwo icokogwa vuba vuba mm -hmm. e, mhm. nico nagomba kwereza ko. Ego. Nuko aho kwiguba atanwa makwa majambo. Mm iyo umuntu afise ibyo yiyagiriza niko aragerageza kubinyegeza akagomba kwisigura mugabo hari ni kumenya yuko hariho ibyagirije isi musiga kandi bigaragara ibyo rero leta y'u Burundi yategerezwa kubikorera ko igaha agaciro igaha iyo suverinete igaha uko kwikukira ni ukuvuga agaciro k'umuvukagihugu wese ni ukuvuga ko yahawe n'imana kugira ngo avukire muri icyo gihugu akaronke hanyuma niho boheza bakaronka n'uruvugiro rwo kwiyamiriza iyo iyo sentare kandi noneho n'abo bitwara ntaho bo kwitwaraho mu gihugu nyine aho kujya muri ayo masentare y'inyuma y'igihugu kuko uba hariho ingene leta iri kuyabatunganiriza hanyuma ikigira kabiri nacyo ni uko hojaho ubutungane mu gihugu kujya kuva muri seperi ni kimwe mugabo gushyiraho igisubirira Eh, mugire w'imana mwiza tuzosubira ku wa mungu murakoze murakoze cyane uwo rero muhejeje gutega abiri akaba ari kaneziyose ah, twakuye ari mu gihugu cy'ububirigi nimero zacu ziruguruye kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage karadiridimba n'akana kaji wawe y'igihugu cy'u Burundi mu masezerano Roma ashyiraho sentare mpuzamakungu CPI isasira irahe mu gihugu cy'uburande mwumvise yuko mu nyuma haciye bavuga yuko bagiye gukora amatohoza ku Burundi mumvise umushikiranganje araba iby'ubutungane hano mu gihugu uko amenyesha mbere aho yanavuze yuko n'u Burundi mu mategeko asanzwe ahari yemeza yuko bahana e, ibyaha nk’ibyo CPI ishobora guhana mwumvise uh, Karorero Canesius ari mu Bubiligi ndabona hari benshi bari ku murongo ariko ntibiriko biradukundira Uh, kamatari umenga ari ku murongo ni amahoro kamatari yego ni n'amahoro cyane mm. sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba kana kaji wawe yego no kuri murakoze cyane ingene mutatwibagira yego eh, duga ku kamatari ndazi ko twari kumwe mwumvise ko turiko tugaruka kwiva iva burundu eh, ry'igihugu cy'u Burundi mu masezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu CPI ariko mwarumvise ko mu nyuma hari abacamanza bariko bagira amatohoza ku Burundi ivyiyamirijwe cyane n'igihugu cy'u Burundi eh, mwe mwa mubivuga kwiki yuko ciyava kuva ku murongo arasubiye ko kamatari yego ndabumva byari bikoranye gatoya mhm. kubera ikirere ikirere ndabona natwe n'ikiri ko kiratworohereza ino ntituri ko tugaruka uh, ku iva burundu ry'igihugu cy'u Burundi uh, mu masezerano y’i Roma ashyiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI irirahe mu gihugu cy'u Burundi mwarumvise kandi mu nyuma y'uko hari abacamanza ngo bagomba kugira amatohoza ku Burundi ibyiyamirijwe cyane n'igihugu cy'u Burundi mweho mubivuga kwiki ego ni ukuri reka mbere na mbere mbanze no kuri bimwe bimwe bivuye ku mutima ingingo ya sentare mpuzamakungu sepeyi yo gutanguza amatohoza ku burundi ku bijyanye bimaze kubera ko urabona ko nubwo uburundi bwavuyemo kubera ijya ngingo yafashwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu mhm. urumva ko uburundi n'uno munsi busabwa kubandanya bukorana n'iyo sentare ubona byari bikwiye koko ego n'ukuri birakwiye eh, birakwiye rwose ko iyo ngingo yo kugira amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu burundi yofatwa kuko isagaseseshwa eh, rumuri ubwicanyi mu burundi bwarabaye kandi nawe urabyumva ko aho uno munsi uburundi bugeze ni uko eh, ukudahana ibyaha nibyo n'ubundi bizingamitse igihugu cyacu urumva rero igihe abantu babuze ababo bononewe n'ibintu bashobora gutunganirizwa mbona ko yo bari intambwe n'ukuri ikomeye igihugu cyacu muri rusange icyo bagiteye kandi nawe urabyumva nanjye ibi ndabivuga ndi umurundi mhm. kandi ndazi hari n'abarundi benshi sinzi bifuza yuko eh, ayo matohoza akorwa ku burundi hashobora kuba hari umugwi bitanezereye yuko ayo matohoza yokorwa ku mvo eh, runaka mugabo turazi ko abarundi benshi twifuza yuko ayo matohoza yako kugira ngo abakoze ibara mu Burundi bashobore gukubitwa naye mu gahanga mbe ku gihugu ucikukiye ubona koko byari bikwiye igihugu ginasanzwe gifite mbere n'ubushikiranganje bw'ubutungane aho bamenyesha yuko ayo ivyo vyaha nabone bo vyihanira hano mu gihugu e, nibaza yuko igihugu ukwikukira nk'uko nama nabivuze ntabwo bisigura ukwikukira vyega abarundi bose ntabwo vyega umugwi w'abantu Eh, ni abarundi bamaze gushikiriza ibirego byabo muri sentare mpuzamakungu nabo nyene begwa nuko kwikukira kandi bashikiriza ibyo birego nuko babuze ubutungane muri ubwo burundi mhm. uriko urumva ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane biragaragara neza ahubwo yuko ubwo bushikiranganji bw'ubutungane busa n'ubugomba gukingira ikibabi inkozi z'ikibi nibaza rero yuko ari igihe cyiza nyabona cy'uko uko kwikukira twese kuturaba kubera nta murundi wa nyagufa nta n'umurundi wa nyagukira kandi uko kwikukira ni ukwa twese mhm. ntagaruka umushyikiranganje w'ubutungane gusa ntagaruka uyu mugambwe runaka ariko uko kwikukira kuturaba twese Ego none gakamatari ku bwawe ni giki ubona cokogwa kugira nuwo atizeye amasentare yo mu gihugu ayizereye nyabuna kugira ntiharinde gushika aho abantu canke umuntu canke umugwi w'abantu uyumvira kuza kwitura sentare mpuzamakungu uh, turetse mbere niyo ya CPI yo umva Burundi bwavavanuye nayo Oya ubwa mbere na mbere ho numva icokorwa kuko urabona birahambaye cyane Eh, kuko urabye amatohoza yagiye arakorwa ukaraba ibyagiye birashyikirizwa ku bintu bibera mu burundi ariko ugasanga leta ata kintu na kimwe yigeze yemera ikintu na mbere cyihutwa ni uko nyabona ahubwo iyo sepeyi yo kwa matohoza nyabona vuba na bwangu kugira ngo rero ivangure abicanyi n'abantu atacu biyagiriza hanyuma rero kumbure byo hakajyo n'ayandi mareta zoza mu nyuma yo kubona ko bikwiye ko mu burundi ubutungane bwokora kandi bukigenga inkozi z'ikiri zose zigahanwa atawe batoranije kuko bitagenze gutyo biragoye kuko uri kuraraba leta hari uno munsi biragaragara neza ko idashaka ko ibyaha bihanwa biragaragara neza ko ifite ibyo yiyagiriza urumva aricyo gituma rero uyu munsi hobanza hakaba intambwe hanyuma ubwo butungane mpuzamakungu bugakora ku buryo n'uwuzoza mu nyuma azoboneraho akarora akavuga ati nyangwa harageze ko twikebuka tugahana ibyaha kugira ngo ntituze dusubire kugwa mu mitego twavuyemo yo gusigara tujya guhanirwa hanze kandi ibyaha natwe iwacu twobihanye mhm. urakoze cyane kamatari kuri iyo ntererano yawe murakoze cyane mugire ibihe byiza aho mu gihugu cya australia murakoze rwose uwo rero akaba ari kamatari mu gihugu ca Australia turacasigaje turacasigaje akanya gato mugabo n'ubunyene telefone zacu ziruguruye kuri mu bw'abarundi mudukurikirana kuri web 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage reka nshimire abo bose bagize icyo baterera muri kino kiganiro cacu karadiridimba mpera ku mushikiranganje w'ubutungane Melohantine Kanyana mwumvise uko twacishijemo ijwi giwe yaho yavuga na cyane cyane mu kuva burundu mu kuvavanwa n'amasezerano y'iro Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ICPI isasa mu gihugu cha Hollande reka nshimire Demetrius mwumvise ibyumviro byiwe akaba yatwakuye hari mu gihugu c'ububirigi shimira na Kamatari yatwakuye nawe ari mu gihugu ca Australia reka nshimire mbere namwe mwese mwari muduteza abiri shimira na Emetusa Mitebutsi akaba ari we yariko tuma amajwi abashikira atankomanze medal niyo nkuru naremesheje kino kiganiro ndabipfurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu